إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Svaka zahvala pripada uzvišenom stvoritelju Tebareke ve Ta'ala Neka mu je iskreno hvala na svim ni'metima koje nam je on uzvišeni Azza wa Jalla podario. Neka je salavat i sana posljednika Allahov poslanika i milenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Neka nas salavati sa njegovu častnu porodicu, njegove odlučne sahabe i sve one koji slijede njegov put i njegov sunne do sunnjega dana. Allahuma amin, ja rabbal alamin. Poštovana braćo, poštovana sestro Islamu, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. U prošlom našem dakle, druženju, govorili smo o govorili smo o ispravnom razumijevanju grijeha koji je bio prisutan kod dakle, ashaba i tabina i svih ispravnih generacija i onda na kraju toga otpočeli smo govoriti zašto čovjek čini grije ili uzroci kako je već ovaj uzroci koji čovjeka navode da, da, da čini grijeh prvi uzrok koji navodi da ljudi čine grije, da čine grije si. Rekli smo braćo da je pogrešno razumijevanje riječi La ilaha illallah. Dakle, pogrešno razumijevanje riječi La ilaha illallah. Kako se u mnogim hadisima to navodi, kome zadne riječi budu, dakle, šehadet, ući će u džennet. Zbog pogrešnog razumijevanja braća ove riječi, naravno je ili mnoge ljude odjelo u zabludu i dobili su slobodu da čine grije. U onom smislu, dakle, puno imamo takvih, nažalost, danas, koji razmišljaju da će uspjeti s ovim riječima ne pazeći na svoje grijese, ne, pa, ne pazeći na granici koje je uzvišenje Aisova žele zabranio, jer nije vraćao grije, haram samo ono što čovjek da čovjek čini ono što, samo što je uzvišeni te barake vatala zabranio. Već grijeh je vraćao i ne izvršavati ono što je uzvišeni te barake vatala naredio. Dakle, kada čovjek ne izvršava ono što je uzvišeni Azza ođele naredio, on time čini prestup, čini grijeh. Dakle, da ne, da ne budemo samo razumjeli da je grijeh činiti samo ono što je uzvišeni te bareke u ata'ala zabranio. Ne, već je grijeh i ne izvršavati ono što je uzvišeni te bareke u ata'ala naredio da se izvršava. Što nam je učinio kao obligatnu, obligatnu dužnost. Vidjeli smo također ovaj radi ilustracije nekih hadisa smo navodili kada Resulullah sallallahu alaihi wa sallam bilo je poka, pokazan džennet, lepote dženneta, i s druge strane, dakle, pokazane su mu strahote džennema. Međutim, tamo Resulullah sallallahu da, se, da je prolazio pored skupinu dakle, koja, koja se kažnjava u džennemu i nije nigde a Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao da su to bili nevjernici. Već to su bili ljudi koji nisu upravo shvatili koji nisu upravo shvatili šehadet, odnosno ovo dakle o čemu govorimo. To je prvi razlog. Druga, drugi uzrok koji čovjeka tera da čini grije, koji čovjek, odnosno čovjek daje sebi slobodu da čini grije, jeste to što braćo nekada kod čovjeka ne bude nakon griha došla došla sankcija, došla dakle momentalna sankcija, dakle, kazna ili neko iskušenje. Pa ljudi iz ovih razloga razmišljaju, odnosno šeitan lanetullahi alih i zavede, pa možda na koncu i pomisle, evo, vidiš, mi i namaz ne obavljamo, pa možda pamo i ne postimo, i mnogo od toga ne izvršavao, međutim, ništa nam se ne dešava. Nikla, nikakva bola, bolest nije nas potretila. Niko nam iz porodice nije umreo i preselio i tako dalje. Tako, ra, dakle, šeitan im je ovakvih razmišljanja servira, tako da puno e, pomisle zbog toga što im kazna nije došla automatski, oni misle da je to razlog ili e, ovaj, da je to razlog razlog da oni da, da nisu eh, da, da su oni možda bolji ne bila od onih koji obavljaju i izvršavaju propise i koji se čuvaju i koji se maksimalno čuvaju grijeha. Rekli smo, braćo moja draga, da je mnogo opasnije kada nakon grijeh čovjek počinje ne bude došta sankcije. Jer mnogo je, eh, mnogo je lakše i odnosno postoji mogućnost kada čovjek pogriješi, kada bilo od nas, dakle bilo ko pogriješi, I ako dođe nakon toga kazna, postoji velika vrvatnoća, postoji velika mogućnost da ta kazna pobriše onaj grije kao sankcija koje smo počinili. Međutim, subhanala, ljudi koji razmišljaju, ako im kazna ne dođe, da to nije ništa puno opasno, to je čak, možemo slobodno kazati, opasnije. Jer ne znamo oni koji griješe, koji se ne čuvaju grijeha, koji ne izvršavaju Allahove te barake letala naredbe, i gdje će njihov kraj biti i kakva će sankcija i kada će ta sankcija doći. Zato su veliki islamski učenjaci, dakle, po, po možda kako smo puno puta navodili, po 20, po, po 30, po 40 godina, čekali kada bi pogriješili i nakon toga bi godina, godine i godine prolazi, pro, pro, prošlo bi, a oni ne bi zaboravili braćo grijeh ne bi zaboravili taj grije i očekivali bi, očekivali bi sankciju. I kada bi im ta sankcija došla, kada bi im ta kazna došla, oni, braćo, bi bili zahvali Allahu te bareke vatara. Kako smo navodili Muhammed ibn Sirina kada ulazi, kada su ga pritvorili i nakon što ulazi u, u, u zatvoru, on kaže ovu godinu, odnosno ovu kaznu, čekam punih 40 godina. Ili kada kaže također, socijalne sevri, jednom čovjeka sam ogibetio. Dakle, to je grije, to je haram, veliki haram čovjeka gibetiti. Pa kaže, nakon toga, kao sankciju, odmah sam osjetio da mjesec dana nisam mogao ustati ovaj, na noći namaz ili, kako kažu, dakle, da ni, ni, nisam mogao osjetiti lepotu namaza i tako dalje. Dakle, tako su gledali, tako su gledali na grije. Zato, znači, grije, onaj čovjek, ko zaboravi grije, to ko zaboravi grije, taj zaborav grijeha navodi čovjeka da zaboravi na pokajanje. Bude, budemo li <coughs> budemo li tako lahko prolazili preko grijeha, zaborav, zaboravljali naše grijehe, onda će taj zaborav djelovati na nas da ne dođemo da se pokajemo Allahu te barekeva. A mi znamo da ukaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallama da svaki grije koje čovjek u životu počini ne bude došao te obi, ne bude se pokajao Allahu te barake ve tala za učinjeni grije doći će sankcija, doći će kazna ali neće u obliku u kojem je čovjek griješio nego doći će kazna u nekom drugom obliku pa da li će ta kazna biti unutar naše porodice da li će nam ta kazna biti naš sin da li će nam kazna biti naša kćer, da li će nam kazna biti neki naš rođak, ili će nam kazna biti otac, ili ne znam, ne znam šta drugo, ali nemojmo ovo zaboraviti, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže, kada čovjek bude spušten u mezaru, doći će njegova dobra dijela u liku lijepog čovjeka, koji će čovjeku doći, dakle onom mejitu, i govorit će ja sam tvoje dobro dijelo, i ja ću ti biti u društvu do sunnjeg dana. Dakle, ene ameluk, ja sam tvoje dijelo. Pogledajte, braćo, ovo dijelo, kako je došlo? Nije došlo u obliku, dakle, onog što je činio taj, taj mejit, dakle, ta, ta dobra dijela, nego došlo u oblik čovjeka, lijepoga izgleda, dok Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže, a onaj koji je riješio, doći će čovjek kružna lica, Ne možeš tako gledati, ne možeš podnijeti ga na, na, na dalinu možda 10 km od tebe. Ali kaže, on će tebi doći i on će tako ružan biti tebi do, i boraviti s tobom do, do sudnjega dana. I govoriti, e namenu, ja sam tvoj bio. Iz, ovo, iz ovog vjerodostojnog hadita, braćo, uzimamo poruku da nikad ne smemo zaboraviti vi. Jer taj zaborav udarit će nas, odnosno na nas će uticati da, za, da, da zaboravimo, da, da, da učinimo teubu i da tražimo istihva, da tražimo oprost za taj grije koji smo počinili. Također, zaborav grijeha, braćo, navodi čovjeka navodi čovjeka da čini grije. Dakle, zaborav čovjeka da zaboravlja grijesi, kada zaboravlja taj prestup, onda taj zaborav šta radi? šta radi kod čovjeka? Radi kod svakoga od nas kada pogrešimo, budemo li grije zaboravili, taj zaborav utiče upravo da nastavimo. Da nastavimo, možda i da se povratimo tome grije. Da nas Allah te bareke, vata'ala, sačuva. Također zaborav grijeha navodi, znači, zaborav grijeha utječe na još jedno što je mnogo važnije, mnogo opasnije, a to je kada čovjek zaboravi grijeh, onda, jer vidjeli smo u prošlom predavanju, da kod velikih Allahovih iskrenih robova, <clears throat> kod pravih vjernika, grijeh vraćao je stimulans. Kod njih je bio stimulans da povećaju dobra dijela. Dakle, grijeh, kada vide, dakle, uzmeš <clears throat> i analiziraš koliko grijeha sam u životu počinio, da li mi uzmišljeni Azeva džel oprosti, mi ne znamo. <clears throat> Halalite, malo sam prehladio. I dakle, kada čovjek nabroj pogleda svoje grijehe, dakle, ti grijesi trebaju biti stimulans da se kod nas povećaju dobra dijela. Kako bi kompenzirali, kako bi na jedan način odlažili one, one grijehe koji se, koji se nađu dakle, pri nama. Zato, kada čovjek zaboravi, zaboravi svoj grijeh, taj zaborav dovodi nas do hala, do stanja, dakle, odnosno sprečava nas da činimo dobra dijela. Jer kada znaš koliko si pogrešio, kao, kao, kao jedan dakle, učenik u školi, braću, kada zna ovaj, koliko je tih ovaj neopravdana dobio, koliko je de, ovaj e, jedinica ili ne znam drugih ocena dobio, upravo ako je on dobar student, ako se to, dakle svakom se može studentu, svakom se može ovaj e, učeniku desiti, međutim ako je svestan e, tog rezultata, tog negativnog rezultata, <coughs> to će kod njega što više povećati brigu da poveća znanje, da poveća mm. dakle učenje kako bi popravio <coughs> kako bi popravio dakle svoju svoju ocenu. Zato uzvišeni Azza wa Jalla kaže ja ihel insanu magarreke bi rabbike l'kerim. Ti čovječe, šta ti je dakle dovelo da griješi svome plemenitom gospodaru? A, često puta često puta se dešava još a, e, E, jedna, jedna situacija koja je također prisutna mračno pri nama jeste da svako od a, e, a, većina ljudi veruju da dakle, ono što, što, što, što bi a, automatski nešto došlo na primjer kada bismo nekom ponudili čovjeku hoćeš li ovoliko novca sad a, ali ako ovaj odbiješ to sad možda ću nakon godinu ili dvije godine dati mnogo više od toga mi bismo odmah automatski prihvatili ono što sad možemo dobiti, ono, ono što možemo sad do toga doći. Dakle, nekako ne vjerujemo ono, ono što možda nam kasnije može doći. Zato, kada imamo priliku da biramo između dunjalučku valutu i dženevsku valutu, vraćamo moja draga, o, odaberimo dženevsku valutu. Dakle, odaberimo dženevsku valutu. Jer uzvišeni Tebare Kevatana, kada kažu Kur'an, oni koji vjeruju i oni koji, dakle, se čuvaju grijeha, uzvišeni te bareke wa ta'ala garantuje da će, dakle, u Kur'anu se govori, da će takvi uspjeti da dođu do Allahu te bareke wa ta'ala milost, do njegovu ljubav. Ili kako u drugim ajetima kaže, da za takve istigvar traže oprost i meleki koji čuvaju, koji drže aš. Često puta, često puta tako kroz ovakva druženja, vraćao kroz medžlise, pitam ljude, pitam, dakle, džematlije, pitam braću, šta mislite vraćao kada bi postojala mogućnost, kada bi postojala mogućnost, mada to ne postoji, da nas uzvišenje Azeo Đele uvede na, na, na, na par trenutka u džennetu, da pogledamo lepote dženneta. I nakon toga uvedene su džehennemi. Pogledamo strahote džehennema, strahote džehennemske vatre kada bi ovo kao mogućnost bilo, dakle, kada, kada bi postala takva mogućnost, da li bismo nakon ovoga bili isti? Dakle, svako neka ovo vraćo analizira. Svako neka sebe ovaj zamisli ovako, da, da, da uzviše na azze ođele uvedemo u džennet i ugledam lepote džennet i nakon toga žestinu džehennemske vatre, da li bi nakon ovoga ponovo nastavio istim tokom? za sigurno pametan čovjek neće dozvoliti da nastavi da nego čovjek će dati sve od sebe mobilizirat će svoju svu kompletnu, kompletni svoj kapacitet kako bi se sačuvao i da ne bi na istu poziciju bio Allahi braćo, mi smo vjernici onaj ko ne veruje u džennet i džennem taj nije vjernik, taj ne može biti musliman zato ovakva, ovakvih primjera ili ovakvih razmišljanja počesto postavimo i inšalahu tada to će dati uroditi plod kod nama. Treći uzrok koji čovjeka sa lakoćom, dakle koji čovjeka tjera sa lakoćom da počini grije, jeste, vraću vana draga, pogrešno mišljeno našem stvoritelju Tebara Kevatara. Imamo danas ljudi, imamo takvih grupa, koji nikako ih ne možeš ubediti, ne ozubila da mogu završiti u vatri. Koliko god im argumente iznosio, ajete govorio. Međutim, nikako oni imaju neko povjerenje u sebi kao da su oni nešto posebno i da će oni nekako ovaj posebno za njih biti neki posebni tretman na sudnjem danu i da će se oni iz svega toga iščupati i tako nekako ući u džennetu. Wallahi, braćo, ovo je samo jedna od zamki ili sa nanetu lahjali. Jer na vjerniku je jasno. Šta je jasno? Jasno je svima nama, braćo, sljedeće, da čovjek se dobrim dijelima može približiti Allahu te barake wa ta'ala. A s druge strane, čovjek svojim lošim dijelima biva sve dalje i dalje od Allahove te barake wa ta'ala milosti. Treće braćo ne postoji. Ako pri sebi imaš dobra dijela, može se nadati i očekivati Božju milost. Dakle, Allahu te barake wa ta'ala milost njegov mahtireti. I s druge strane, ne bude se čuvao grija. Jer ashabi radijallahu ta'ala anhuma, na grije su gledali i zvatili su da je to nešto što najbrže može prekinuti njihov odnos sa stvoriteljem. To je grije. I čuvali se maksimalno grije. Kada znaš, kada, kada čovjek zna ovo je ono što može mene udaliti od moga stvoritela te barakla ta. I budeš li imao ispravno mišljenje o svome stvoritelju. A šta ovo znači ispravno mišljenje o stvoritelju? Dakle, braćo, vada je raspoznavao našega stvoritela Tebare Kevatala još u mnogo ranijim predavanjima što smo govorili. Putem njegovih lijepih imena i njegovih svojstva. Jer kako kaže Mil Qajim Rahimahullah, onaj ko bude spoznao stvoritela Tebare Kevatala, nemoguće da taj čovjek nema lijepo mišljenje o Allahu. Nemoguće je da taj čovjek ne zavoli svoga stvoritela te barake u tani. To je nemoguće. Zato, kada je jedna skupina došla kod Hasan el Basrija, rahimahullah, i pitala ga, kaže, u imamu, u naš šejhu, kaže, ima ljudi koji, koji znamo, koji imaju lijepo mišljenje o džennetu, džennetskim lepotama i blagodatima, Međutim, kaže, kažu, kažu, ne, kažu njemu, dakle, kažu Hasan el Bas, ali nemaju dijela. Lijepo govori, danas subhanala, ko je te račio? Koliko ima ovakvih primjera? Kada, kada ovaj govore o, o džennetu, dakle, kao, dakle, vidiš u njima ogromna nada, da, da, da će oni biti oni, kada, i tako dalje. Međutim, s druge strane, ist, isti, kada vidimo od dijela, šta upravo ako ti imaš lijepo mišljenje nada se džernetu subhanala pa onda koja su tvoja dijela šta si ti uradio šta si, koliko si spremio za taj džernet ona je džernet braćo kojeg mi želimo razumijete braćo da isti taj džernet je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam htio onaj džernet kojeg mi želimo želio Ibrahim Halilullah alaihi sallam pomjerajmo braćo njihova dijela njihove žrtve, koliko se oni odri, dakle koliko su u kakvim situacijama su došli kroz kakve su muke prolazili zar ima danas braćo ovaj, kada čitamo siru Resulullah sallallahu alaihi wa sallam dakle, da, da u njegove siri možemo naći da da ima neki, neka muka neka tegoba kroz koju nije prošao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam bio i bez oca i bez majke bio je dakle bez igde ikoga bio je i etin, bio, bio je i pastir, bio je, bio je u svim slojima društva. Dakle, svaku poteškoću i muku Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam je o, okusio. Zato, zato ovakvi primjeri, ovakvi primjeri, dakle primjeri poslije sallam, primjeri ashab, primjeri dakle, velikih Allahovih tebareke vata'ala robova, nikako nikako ne smemo uzeti nikako ne smemo uzeti i kazati na kraju toga pa oni su bili postanici oni su bili vjerovjesnici već razmišljajmo i recimo sebi ako je njih koji je Allah te barek i vatala njih odabrao i počastio i dao im je risalu i tako dalje ako, je na, ako su oni na takvim mukama dolazili pa onda što da ja ne zapadnem koji običan Allaho rob da ne zapadnem nekim mukama problemima i musibetima. Zato ovaj uh, Hasan el Basri rahimahullah je govorio sljedeće Lev ahsenu vanne le ahsenu amen. Amen. Kada bi imali lijepo mišljenje, dakle oni su pitali, oni imaju lijepo mišljenje, ali nemaju dijela. Pa je Hasan al-Basri kaže, lev ahsenu vanne le ahsenu amen. Kada bi oni imali lijepo mišljenje u Allahu te bareke wa ta'ala, oni bi imali lijepa dijela. Dakle, budeš li lijepo imao mišljenje, doista imaš lijepo mišljenje o Allahu, te bareke wa ta'ala, onda nemoguće da nemaš, dakle, dobrih, da nemaš dobrih dijela. Međutim, ovo lijepo mišljenje o stvoritelju, te bareke wa ta'ala, ko braću može ima? Uzvišen je Azza wa Jale spominje u Kur'anu, dakle, sura Al-Bakara, kada kaže, inne levine amenu, dakle, wal levine hađaru, وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله subhanallah. Pogledajte, braćo, ko, je, ko, ko može imati, kome uzvišeni azze u eđele, daje lijepo mišljenje. Dakle, ko može, koji su uslovi koje trebamo ispuniti da bi nam uzvišeni Tebare Kevetala dao mogućnost da mi imamo lijepo mišljeno stvoritelu Tebare Kevetala. Pa kaže, oni koji vjeruju, oni koji ispravno vjeruju, oni koji znaju šartovi šehadeta, oni koji su to iskreno prihvatili, oni koji su to primenili u svojim životima, u eladine hađaru i oni koji čine hijđuru, dakle hijđuru, da li se vraća čuje? Što mi je brate Manet napisao tamo na javi nikad. Dakle, uzvišeni Tabareke wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ هَاجَرُوا Dakle, nakon što oni, oni koji vjeruju, nakon toga kaže Tabareke wa ta'ala i oni koji čine hijđru. A hijđra, vrst, dvije vrste su hijđre. Fizička hijđra i hijđra u dijelima. Koliko smo mi napravili ako nismo fizičku hijđru? Ako možda nismo imali potrebe da napravimo fizičku hijđru, koliko smo mi hijđu napravili u našim dijelima. Ako smo bili na ovu poziciju, da li smo pokušali da napravimo hijđu, dakle, od jednu, dakle, od jednu lošu poziciju da promenimo sebe na bolju. I onda kaže, وَجَاهَدُ فِي سَبِلِلَّهِ I oni koji se bore na Allahovom te bareke ve ta'ala putu. I pogledajte kako nakon toga kaže uzvišeni Azza wa Jale Ulajke jerđune rahmet Allah. Dakle, ovakvi, oni koji imaju ovo pri sebi, koji iskreno vjeruju, koji čine hijđru i koji se bore na Allahovom te bareke ve ta'ala putu, ne kaže uzvišeni Azza wa Jale ovakvima sam ja oprostio i dao sam svoju milost. Ne, Ulaike jarđune rahmet Allah. Ovo znači ovima uzvišeni Azeva Đele daje dozvolu da imaju lijepo mišljenje. Čovjek kada dođe na namaz, kada čovjek dođe na bilom kojem harili skupu, to je jasni znak čega? Jasni znak da uzvišeni te bareke letala ne želi tog čovjeka da kazni. Ali ne kažemo da tog čovjeka uzvišeni te bareke otara neće kazniti, ne. Samim tim što si, brate, dragi, došao na namazu, na neđlisu, na predavanju, jasni je znak da uzvišeni te bareke otara ne želi da te kazni. Zašto? Zato što si došao da slušaš kura. I sumnjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali koliko ćeš ti da to na tom putu biti ustrajan? Koliko ćeš to očuvati? To ostaje to ostaje na tebe. To ostaje, dakle, na tebe. Zato ovdje uzvišeni Tabarek Vatala kaže, to su oni koji ovakvih osobina pri sebi imaju, nima uzvišeni Tabarek Vatala daje da imaju lijepa mišljenja. A ne govoriti samo, pa ja imam lijepo mišljenje o stvoritelju, ja imam lijepo mišljenje o džennetu, ja želim džennet, A kaže Hasan el Basri, rahimahullah, pa ako lijepo mišljenje imate o stvoritelju, gdje su vaša lijepa dijela? Jer bez toga ne može biti. Dakle, gdje je ta riđa, što mi pozna taj ta, ta riječ i kod nas, mi spominjamo, dakle, onome kome je data riđa. To jest, dakle, onaj... Ovo sve, braćo, navodimo i još nekoliko primjera i, i, i uzroka i polako, inšalahu talja, E, dolazimo do, do, do jedno do, do, do sljedeću temu koju ćemo inšalahu tada u našem narednom, narednom druženju da govorimo šta, e, e, sve ovo navodimo, dakle, govorimo o grijesima, ispravo razumijevanje grijeha, uzroci i tako dalje, da bismo došli, ovo sve će nam pomoći i olakšati, da bismo došli na temu šta je to ispravna teoba. Iskrena teoba, koju, kada čovjek dođe, koja, dakle, iskrena teoba koja neće mu dozvoliti da se nakon toga vrati. O tome ćemo, inšallahu tebare, inšallahu ta'ala, ta ako nas uzviše nazdeva žele poživi govoriti u našem narednom druženu. Kako je to iskrena teuba koju, ko, do koje ako čovjek dođe neće se, ne, da, da, koja će kod njega maksimalno da utiče da se više ne vrati u prethodno, u prethodno stanje. Četvrti razlog, dakle, a, pogrešno shvatanje određenih, a, kažu islamski učenjaci, pogrešno shvatanje određenih hadisa, a, dakle, a, pogre, e, pogrešno shvatanje određenih hadisa, hadisi braćo koji obećavaju velike nagrade. Kao na primjer, kada kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam za sejidu istighfar, dakle najveći istighfar, gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ako prouči istighfar, dakle ovakav istighfar, e, iz jutra, pa bude preselio u toku, dakle, toga dana učit ću džennet. Ili ko prouči ta, taj istighfar u toku noći pa bude preselio, učit ću džennet te i mnogo drugih hadisa koji obećavaju džennet. Mnogi vraćo na osnovu ovakvih hadisa, dakle čuli su, pročitali su, i nisu u pravom smislu shvatili značaj dakle ovih hadisa, pa je to upravo kod njih reagovalo, ono, odnosno uticalo da, da dakle, omogućilo je njima ili dalo slobodu da čine grije. Jer kada govorimo, braću, o ovakvim hadisima, kada čitamo, kada na, najlazimo na hadise Resulullah sallallahu alaihi wasallam gdje, gdje se obećava, kao na primjer, kada kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, onaj ko posti, dakle, ali tu ima jedan imanen vahti saben, dakle, iskrenim e, e, sa imanom, pa onda stoji da će uzvišeni tabarek vatale oprostiti i mnogo drugih predaja koji, gdje se obećava velika nagrada. Pazite, braću, ovaj stimulac u ovim hadisima uslovljen je sa dva sa dvije stvari. Dakle, ovo, je, ovo su hadisi koji doista jedniku daju jedan poseban stimulac. Kada pročitaš hadis gdje Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže onaj koji iskreno isposti uzvišeni te bareke od tada sveće njemu gdje se oprostiti. I onda, doista kod pametnog vjernika, probudi se u njenu stimulans da, da, da, da, nast, da, da, da ovaj nastavi tim putem i tako dalje. Međutim, veliki islamski učenjaci kažu, ovo ovaj je stimulans, braćo, u, e, e, kroz ovakvih predaja, uslovljen je kroz dvije stvari. Prva stvar, traži se taj istigfar, odnosno, ove, ove velike nagrade, Na primjer, kada, kada smo rekli e, za, za ovaj sejdu istighfar, koji je to istighfar? Kakav je to istighfar? Da li je to samo neki formalitet koji kada bismo ga izjutra proučili i budemo preselili u tome danu, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže ući ćeš u džennet. Ne, nego vraćo, to je, taj istighfar je uslovljen iskrenošću. Dakle, ebu leke bi ni'metike, alejje wa ebu zemlike. Dakle, onaj čovjek koji kaže gospodaru sve su blagodati. Dakle, ono sve što posjedujemo, sve je od tebe. I tražimo od njega uzvišenog te bareke vetala. Da nam oprosti. To bude sa uspovljeno, to se uslovljava sa iskrenošću. I e sada vraćam, normalna stvar je da onaj ko dođe sa iskreno, sa iskrenim istikfarom da li je moguće da li je moguće da taj se ponovo vrati na grije onaj ko iskreno traži oprost od Allaha te bareke vatana ko dođe te obi nakon toga traži oprost, oprost od uzvišenog Allaha te bareke vatana nemoguće je da se taj čovjek braćo ponovo vrati i drugi uslov drugi uslov je kada čovjek dođe te obi i traži oprost ko braćo može od nas znati I ko može kome garantovati da će u tome danu preseliti? Da nećeš u tome danu počiniti kakvi grije, pa ponovo biti potreban na stikvari te uba. Zato, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallame, ko preseli, ko preseli, dakle dođe sa takvim istikvarom i nakon toga, dakle iskrenim istikvarom, iskrenom tobom i nakon toga ne počini grijeh a dođe mu smrt. I ovako možemo shvatiti hadis Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, došao si sa iskrenošću, zatraži oprost i nakon toga, došao si dakle toga i nakon toga nisi između toga ništa počinio, pa je došla smrt, onda možemo tako razumjeti. A mi ovo ne znamo. Ovo mi, braćo moja draga, ne znamo. Jer nikako ne možemo tako bukvalno uzimati hadise. Možemo, od nas se traži da ih ovaj sakupimo i onda na kraju toga, kada većina tih rivajeta pogledamo i nakon toga donosimo, donosimo jedno pravo, ispravno razmišljanje. Jer kako bismo onda povezali Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže ko kaže la ilaha illallah ući u džennet. Međutim u drugom rivajcu se kaže da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže onaj ko ne obavlja namaz on je u džehennemu. Hajde sad braćo, kako da ovo povežemo? Kako da ovo shvatimo? Zato, ka, mnogo je važno, mnogo je bitno da ovaj, kada govorimo o jednom hadisu, pogledamo i ostalih rivajeta kako bismo, kako bismo nakon toga došli, došli do, do ispravnog razmišljanja. Peti uzrok koji upravo daje čovjeku tu neispravnu slobodu da čini grijeh jeste mnogih je vraćao isto ovo razmišljanje zadalo. A to je gdje imamo ljudi kojima uzvišenje Azove Đelile daje im metak, daje im uspjeh, daje jedan dunjaluški uspjeh, daje im zdravlje. Pa su ljudi pone zavedeni, zavedeni su i metkom. Subhana, zavedeni su i metkom i kod njih se formira jedno razmišljanje i onda razmišljaju pa evo, kada ne bismo mi bili dobri, zašto bi nam uzvišeni te bareke letala toliko bogatstva dao, toliko zdravlja i uspjeha, i na polako, polako se kod njih počine formirati ovakvo neispravno svatanje, razmišljanje, gdje ljudi misle da ono bogatstvo koje imaju, da je to jasni znak da, im, da, da su oni nešto posebno kod Allaha te bareke letala, jer kaže, on, vidiš, onaj tamo čovjek, ovaj nalazi se u namazu, danonoćnom, ovaj, u dobrim dijelima, vidiš ga, nema ni hleba da jede. Imamo ovo danas prisutno, subhanala. A pogledajte kako uzvišeni te barake letala, ovakvih pogrešnih razmišljanja odcrtao u Kur'anu, u suratul Teđer 15. majet. Da uzvišeni te barake letala kaže, te emmel insanu i da nabtelahu rabbuhu, te akramahu. Te akramahu. وَنَعْمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمًا Dakle, kada uzvišeni te bareke od tada, jako ovdje je interesantan kuranski aj. Kada hoće gospodar da iskuša čovjeka, pogledajte, prvo, ovdje je spominje iskušenje. Kada stvoritelj te bareke od tada želi da nas iskuša, a onda je interesantno, šta, šta dolazi nakon to? Dadne mu počasti. Dadne mu blagodati, odakle, obaste ga blagodatima, i kada čovjek dođe, do, dođe čovjek do, do, do tu počast, i dođe do tim blagodatima, da je kulu. Šta takav čovjek govori? Da je kulu rabbi ekremen. Gospodar moj prema meni plemenito postupa. A pogledajte šta nadalje uzvišeni Tebare Kvetala kaže. وَأَمَّا إِذَا نَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَهَانًا A kada mu da bi ga iskušao. Dakle, isto kao u prvom ajetu. A kada mu da bi ga iskušao, obskrbu njegovu oskudnim učinu. Dakle, kada se to bogatstvo umanji, dakle, smanji, onda šta taj čovjek, šta nakon toga govori? Da je kulju rabbi ehanem. Gospodar moj me je napustio. Pogledajte, braćo, kako su ovo dva kuranska ajeta vrlo, vrlo interesanti. Ali nikako ne zaboravite da uzvišeni te barek ili tada kaže kada hoće svoga roba, dakle kada hoće čovjeka da stani na iskušenje. A onda nakon toga spominje počast, nakon toga spominje i metak, šta upravo ovo znači, braću? Ovo upravo znači da i metak kojeg imamo, zdravlje koje imamo, uspjeh i dunjaluku kojeg posjedujemo, evljat koji nam je uzvišeni tabara kevetala dao, šta ovo može značiti? Ovo može značiti, braćo, da nas uzvišeni tabara kevetala stanja preko ovoga na iskušenje kako bismo zaboravili, odnosno ovo će kod nas uticati na nas da zaboravimo grije. I zato ljudi griješe A kaže, evo ja imam bogatstva, ja imam ovo, ja imam ono. Da sam ja nešto, ovaj veliki nešto, ovaj grešni, prestupni, ne bih ja do ovoga došao. I onda tako se na ovaj način ljudi zavaravaju. Ali pogledajte, ovaj, nemamo dovoljno vremena ovim ajetima, pogledajte braćo suretu Teđer 15, 16, 17 i nadalje ajete kada uzvišeni te bareke letala spominje šta je to blagoda. Koja je to posebna blagoda i onda Nakon toga spominje, a nije tako. Vi siroče tu pažu ne ukazujete. Vi siroče tu pažu ne ukazujete. I ne nagovarate jedni druge da sirovahe nahranite. E ovo je, braćo, blagodat. Koliko Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, koliko hadisa spominje, ko, koju vrijednost, blagodat, lepotu, da pomiluješ je tima, da ne zraniš siromaha u ovim uslovima, teškim uslovima u kojima, se, u kojima smo svi braćo zapali, jesmo kontaktirali braću, se stara da pitamo kakav je njihov hal, mogu li oni prezimiti, da li je nešto potrebno. I kaže uzvišene te, a ne nagovarate jedni druge da siromaha nahranite. Vi siroća tu pažnju ukazujete. Braćo moja draga, Znajte da nije počast. Nije vraćao u tome koliko čovjek bogatstva ima. I da preko toga čovjeka mjerimo njegovu veličinu i jačinu. Valahi, braću, ima ljudi koji nemaju hleba, ali imaju toliku poziciju, toliku počast, toliko ih je uzvišen i te bareke letala počastio, da ne možemo shvatiti, niti možemo razumjeti. A evo vam jedan takav primjer za koje kaže Resulullah sallallahu u kojem kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam priča braću govori Omeru radijallahu talanhu kaže mu doći će vam čovjek iz Jemena ima svima vama pa, braću pozna primjer samo da se podsjetimo doći će čovjek iz Jemena njemu će ime biti Vejsel Karni Tra, ako budete ga sreli budete do njega došli subhanala braću kome Resulullah ovo kaže Omeru. Kaže, Omere, traži od njega da on dovi Allahu te bareke wa ta'ala da ti uzvišeni te bareke wa ta'ala oprosti. Ovo je vrlo interesantan, vraću primjer. Vrlo interesantan. Pogledajte, Omer radi Allahu ta'ala anhu obradovan džennetu. Obra, dakle, još za, za svoga života je obradovan za džennetom. Ali je radi Allahu ta'ala anhu također, vraću šta se dešava? Ovaj čovjek je tabin, nije imao, da kažemo, nije vidio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. A Resulullah sallallahu alaihi wa sallam govori o njemu. Dakle, nije vidio, i mi slobodno kaže, on je tabin. Kada je došao Omer radijallahu talanu, postao je halifa. U to vremenu Alija radijallahu talanu, koliko se mogu sjetiti, imao je neku posebnu poziciju, dakle, u fetvama, dakle, u Jemenu i tako dalje. Dakle, bili su visoko pozicirani. Bio je Omer radijalahu talanhu, a Vahov te barek je tada rob, koji je uzvišen je Azizeva dželine za života obradovao dženetu, i bio je halifa. Također Ali je radijalahu talanhu povjeren u dunjalučku onu poziciju, dakle, dunjalučku. On je bio na versku poziciju i bio je također obradovan dženetu. Pa je jedna, kaže, grupa došla iz Jemena. Pa je Omer radijalahu Dakle, neprekidno oni su, kad god bi ljudi dolazili iz Jemena, neprekidno su, braćo, pitali za Vejsel Karnija. Subhanallah, obradovali ste džennet, halite ste, emirul mu'minin, u emirul mutaqin je bio Omer radijalahu taranu. Subhanallah, a koliko neprekidno, konstantno bi ljude pitao kada bi dolazili iz Jemena, da li, da li, je, među na, da li je među vama vejsarka. Pa tako mu jedna skupina dolazi, pa Omer radijalahu taranhu pitaj. Pa su oni rekli, kaže, ima, ima ovaj, među nama neki tamo siromah iz Beni Karni, dakle plemena ovoga, ali kaže, mi smo njega ostavili na Arefatu, vraća. Tamo da nam čuvamo tešu i za uzra dajemo mu koru hreba kome, kome obraćaju ovo daju, daju Vejsel Karni. Pa je Omer radijalahu ta'anhu zajedno uzjahao sa Alijom radijalahu, uzeli su devu i krenuli na Arefat. Kada su došli na Arefatu, vidjeli su čovjeka na namazu, pa su sjeli vraću i čekali. Halifa ummeta. Obećan, djenne, obećan mu je džennet, čeka jednog običnog Allahovog tevareke vatala robba, koji se nalazi na namazu, čeka da završi svoj namaz. I nakon što je završio Vesel Karni namaz, pita ga da li si ti, jeste, ja sam taj, pa mu kaže Omer od Jelahu Telanhu, nas je Resulullah sallallahu alihi wasallam poučio i rekao nam da će doći i tako dalje, i tako dalje. Pa kaže Omer od Jelahu, traži braćo Subhanala, halifa traži od ovog običnog čovjeka, kaže mu, da li bi htio da doviš ti da moliš Allaha te bareke ve taala da nama uzvišeni te bareke ve taala oprosti. Pa kažemo vej se karni, znači kaže o ome, o halifa, kaže vrati se ti, vrati se svome narodu, svo, svoje poziciji, izvršavaj posao. A što se tiče dove, nemoj se brinuti. Ja moram, kaže, čuvati ove djeve. Za uzva dobijam hranu. Dakle, nije vraćao, ovaj čovjek, pogledajte kako ovaj jednostavno djeluje, jednostavno govori. Nije zahtjevao od njih, dajte mi ovoga, dajte mi onoga, pa ako želite da vam ja ovaj dobim i tako dalje. Kaže, ja se moram vratiti svoj, na, na svoju poziciju, čuvati ovo, zauzva dobijam, a što se tiče, kaže, dole, nemojte brinuti, ja ću, šalahu ta'ala, dobiti da uzvišeni te barake wa ta'ala vam oprosti. Eto, vraćo, pogledajmo sada, usimo pouku iz ovaj primjer uzimamo povuku iz ove primjer. Nije Omer radijalahu talanhu zavelo to, zavelo to što je bio halifa. Što je bio halifa islama. Halifa islamskog ummeta. Nije ga vraćao zavelo, imao je, imao je Omer radijalahu anhu sve što mu je vraćao potrebno. Čak je bio vradovan džemlja. Ali valahi vraćao mi je znao da je najvažnije najvažnije za nas da nam da nađemo metod put kako da se naši dvije, kako da, kako da uzvišeni te bareke ta'ala oprosti naše dvije. I pogledajte kako konstantno iščekuje Vejsel Karnija i kako odlazi njemu i kako traži od njega. Praću da postavimo pitanje mi sebi, gdje smo mi u pogledu ovoga. Kakve su to metode koje mi tražimo? Šta mi upravo radimo? da grijesi koje svakodnevno činimo, da ih ublažimo. Kojim to dijelima? Također smo navodili Omera radijallahu talanhu i ugovor na Hudejbi. Koliko godina je prošlo samo onaj revolt koji je osjetio u svome srcu. Da pa kaže na medlisu, toliko i toliko godina činim dobra dijela, da ublažim ono što sam se jednom, da kažemo tako, suprostavio Resulullahu sallallahu alaihi Koliko se puta mi suprostavimo, I šta od toga činimo? Kako da to ublažimo? I tako, i tako da. Također imamo mnogih još braća uzroka, tako islamski čenjaci spominju e, šesti ovaj kojeg smo ovdje došli do šestoga znanje koje ljudi imaju. Subhanallah. I ovo su islamski učenje. Mnogo je danas ljudi zavedeni su znanjem, braću. U onom smislu, pa ja ovo znam, pa ja sam ovo pročitao, pa kad, od kad ja ovo znam, A nije vraćao važno to ti što znaš. To što ja znam. Nego šta je važno? Važno je to znanje da li smo ga mi primenili u našem životu. A s druge strane znamo da Resulullah sallallahu alaihi wa sallam šta je rekao? Kako će se džehennem, čime će se džehennem otvoriti? Dakle, alimom, učena, učenjakom, čovjek koji je učenjak. Nemojmo braćo ovo zaboraviti. I kada, kada ovaj Abdel Ibn Zubair dolazi i traži znanje uh, kod uh, Aishu radijallahu talana, šta mu ona kaže, a šta si sa ono znanje koje si stekao, jesi ga primenio u svome životu? Pa kaže, ja želim, kaže, nemoj dovoditi, nemoj sebe iskušavati. Ono što imaš, daj ga to primjeni. Pa dođi, pa dođi, bit će i drugog znanja. Zato, braćo, i znanje može biti uzrok. I jeste uzrok da puno ljudi budu zavedeni i kaže, eto, ja ovo znam, ja ovo znam, i ovo mi je poznato i odavno sam naučio. Međutim, ako to ne bude primijeno u praksi, dakle u našem životu, može to biti uzrok da nas oslobodi, pa da činimo mi. Onim uzvišenog Allaha te bareke od tada, da nas ono uzviše, uzvišene azevo džele uputi na pravi put, da nam podari ispravno iskreno znanje, da nam omogući da to znanje primjenimo u našim životima, to znanje bude vraćo znanje koje će nas voditi ka zadovoljstva našeg stvoritela te bareke ve taala inshallahu taala i ka njegovoj džennetu da molim njega te bareke ve taala da nam podari zdravi mogućnost da su našem narodnom druženju ovaj go, da u našem narodnom druženju govorimo o teobi o ispravnoj iskrenoj teobi teoba koja će inshallahu taala kod nas rezultirati da se ne budemo vraćali u naše prethodno stanje da budemo teuba koja će nas udaliti od svakoga grijeha i teuba koja će nas voditi ka stvoritelu Tebare Kvetala i ka njegova džaneta, inša Allah Kvetala. Sve što sam ispuno rekao, to je od Allaha Tebare Kvetala, sve što sam pogrešio, braćo, to je od mene i pokretnika dane Tullahi Ali. Subhanak Allah, bi hamdike, šedu en la ilaha ila enta, vas takfiru, kretu bile, i žazakum lahom, hajde, salamu alaikum, rahmetullahi ta'ala.